Eta musikaz aritzeko ordua orain eh, Euskal Kantuetaz, gurekin, Francis, Bidart eta ratxalde Orduan, gaur, oi, pelio, pelio, kantua, nahi zinu, nahi patu, eta ekarri honat, irratira. Bai, oi, pelio, pelio, ez hautzen duzuzuk, kere, denek gutxi gura bera ez dugu. Bai, Mikel Laboa kantatuik. Mikel Laboa kantatuik, eta e, Mikel Laboa, e, prezeski, kusiko zu, Mikel Laboa kantatuik, versione hau edo hunen parte bat eh, entzunik, ikuste. Nola hori? Hoi entzunen dugun uh, hastapen hori entzun zuen iturri gisa uste dut, eh, hau izan zela Mikel Laboaren iturri bat, espikatuko dut zut gero. Ados. Ados. Entzun zuena, eh, lehen parte hori ebistan da, ondoko nahasketa guzi hori DJ, nola zen DJ Francis, ala DJ Pantxiz, ez dakit zuzen? DJ bidartek egin du hori? DJ Pantxiz bidartek egin bai, Ah, dos. Ikast, eh, azpaneko ikasturako aurrekin, eh, dola zome iturte, ah. eta kantu jarretaik eta kantu berri batzu edo holako moldak eta berri batzu sortu eta diska bat atera ginuen, banatu ginuena. Aurrekin. Ah, etzen, biziki banatu zenez fluxen. <laughs> Gio, hori generala da, berdin sobera, hori da problema. Zutan, eh? Dominiki Galei merko, nola, zer Hala, iten aldu badu zubere ondoko kronikaren, eh? gehia nahi badu. <laughs> Kontenti zein da. Boa, jordan, entzuten da beraz, bo, emazte bat kantuz? Emazte bat, hori ez da trafisalbu usazpiko soin horiek, minen emazte horren kantu hori, oi, pelio, pelio, hola, biziki, uh, Ilun eta hola, hola kantatu zuen eta hola bildu zuen hau, hau eh, da uh, Simun eh, ni beti xene zarkeri horiekin Simun Aranen grabaketa hori ni guruan nabil azken uh, urte hauetan eta eta um, Simun Aranek grabatu zuen eta bere lehen diskoan, plazarotu zuen lehen diskoan agertzen da uste lehen du bigarrenean antzia dut, uh, lehenean bai. Eta kantatzen duen uh, emazte hori, Euh, diskoan markatu zen asun soribit eta soribit enetzat azparnen soribit uh, familia soribit bazen Pedro soribit margolaria zena hmm. azparneko mm. famatu bat uh, aski gazterik uh, zendu hmm. uh, zena bada guai erakusketa gera bat Pedro soribit deitzen dena azparneko plazan eta bere uh, azkenean no, uh, emekin emekin kesta eginez hartuniz bere alarguna zela Eta alargun hori zela, uh, guk uh, berbaubikiago ezagutu dugun, txilardegi uh, entzilar eh, degiren hilo bat edo kusi bat ez antzia dutze eh, lotura bat bazuten mm. familian, bez? Eh, ez dakit nola etorri zen, errefusatu edo ez dakit ez dut uste ere, hemen... Zegara itan zen hori? Uh, noiz etorri zen emazte hori, berro goi urte alde horietan, berro goi, berro eta amar, gero gerlanduan, edo ez dakit mm. zuzen, edo haintzin, edo eta maseian, ez dakit zuzen nola gertatu den hemen, benen Pedro Soribit horrekin ezkondu, mhm eta, eta gero berantago alakundu. menan garaian, hirutan oia markadan, uh, simunaran ibilizan garabak eta egiten Euskal Herrian gaindi, eta horien artean azparnen ibilizan ere, eta azparnen uh, Emazte hori grabatu zuen, eh, beste mailuket batekin, eta beste bizpailu kantu eman zituzten elgarrekin, eta hau bakarrik uh, emaiten du emazte horrek, eta sun asun uh, soribit deitzen da. Eta guai mm asun right deitzen da. Zenta, right, azor. Right, zenta alakundu zen. Soribit uh, irutu noie markadan, uste eta askifite uh, hil baitzen. Eta um, geroztik berriz eskondu da, eta egiten dut eskondu da, zenta inkesta egiten ari nintzela, gantzota, ah, eh, asun soribit, bai, hemen da. Eta, beraz, beti bizirik da emazte hori, mm -hmm. uh, ez dakit zumbat urte dituen, bi, zigarriko mintsa duen eh, emazteki bat da. Eh, eta egon ez beregi beretik, nahi nuen berik ustera joanik, jakiteko nola pastu zen grabaketa hori, ze zen, eta deitu nuen, egun bat ah, eh, ez da oh, nizor, oit, mintzatu ditu, ez da gitu, bos pasei izkuntza uste dut, bere Amerikara da ere. Eta, eta azkenean hori denak, eh, nahasten dituzte, eh, pasatzen dira frantzesetik eskola, espainiolera, inglesera, duintzatzen zira, badolako ez da bai da, eh, babeliko bat, edo, eta, eta gantzotan, hau, enizo, joi, eta espaldiko zerak zira, piskat, beldurtu zen, mesfidatu zen, zertzen gizon hori, eta, eta bere hauzua ezagutzen nuelakoan, gale inoante, nahi nuke ikusi, atxurutuki, nahi nuke jakin nola pastu zen, inkesta, eta, denek ez eh, ez, eh, ba, ez zuela balio, beti joaiten ibidaian da eskuinta ezker, eh, mm. familia bat du donostian, parte bat Ameriketan, eta bon, Eta ez zin uh, nuen, ideia, eta egun batez, saltegia uh, banuela eriko, no? Saltegia entzinean uh, kalakana emazte batekin, eta gaitan, tu, asun, eta begiratzen dute emazte bat, eta hamar mila aldiz ikusi nuen azparneko ah. plazan, pasten zaut, eta asun, da, ze, asun, asun, soribit, Ba, ez duzagutzen, <laughs> eta hola zuzenean topatu dut plazan, eta, eta dena espikatu dio, nik zerren ze interes nuen. Eta duko ordu bat eh, lortu nuen, eta izan ginen mintzatzeratze berarekin. Mhm. Ni eta magi izan ginen biak eh, elkarizitatzeat ikusteat zerren zer horroitzapen zuen, eta azkenean eh, gauza gutxitaz horroitzen ere, eta... Ba, ba, hori da eginduela, gara jortan, hirutan oia markada tximunaren eh, lagunetan edo ezagunetan zuen, eta gale ba, kantatuko duzu. Eta gu egon gira eh, galdeiten kantatzen zuen ez gara egon, ba, kermesan eta ibiltzen nintzen. Minun. Azkenian, kasik ez du, ez kantuarekin lotura ondirik, mhm. eta egon ginen, eh, ba, ez dut hori zilatu, ez dugu, zergatik bera grabatu zuen, en fet. Ze, zen, zen dako bat izan zen. Bai. Eta azkenian gu haurek egina dugun eh, ba, teoria, no? teoria pentsatzen dugu hirutan hori amarkala hortan azparne batean, edo euskalegi batean oroak eminen azparnen ere, kermesak batean, jenden artean, kantuz eh, agertuko zen uh, emazte gutxi zitekeela, bai. agian, eta bera hegoaldetik etorria, piskat, Olako, eh, badu olako furia bat ez, ez da beldurri. Hauxartia bai, pixkat eta eta emazte derraziteken eh, eh, eta behar behar hor hola ibiltzen zen zuen. Halako, bai, hauxarta zen eta eta be, ibiltzen zen horien artean eta behar behar ba kamputiar izan ki edo kamputiar edo donostiatik etorri ai, izanik berba onartzen zuten ere riskio tokiko herriko emazte yeah. batzu baino edo ez dakit hori gure teoria hutsa da hemen. Mm -hmm. Baize gero ez dira garaian behintzat, ez dakit nola zen kermesetan eh, kantatzen zuten batzuek, baziren kantari batzu eta emazterik etzen eh, ikusten esena gainetan? Ba, eta ez, bror, ez dakit eh, zena gainetan zenez, edo mahaian eh, berian, eh? behinan, uh, bon, gehiago... Ba, ziren, hola pertsona batzu, uh, kantari, Bas... kermesetako kantari, edo? Be, fen, ba, batzu, pentsatzen dut identifikatuak, te horrek badaki kantuz, eta mm. adibidez, bera, grabatu duen mailuket hori, izi kantaria zen, berak zuen, azken aldean entzun dugun, xin, ez dugu entzun bere bertsun jaunen, mm. berak zuen grabatu simunaren diskan, mailuket horrek, mhm. eta sori bitekin, bikotean, ere kantatzen dituzten kantu batzu. Eh, bon, bat ziren, loiato bat, aipatu duguna ere, bai. jende batzu, zonbait identifikatuak eh, ba, gaur egun bezala, ze batek eh, beste goinu gehiago badazki edo bai. bat dantzaria da, bat kantaria, bestia, fen, bakutsak badu bere identifikazio modu bat zen. Bai, pentsatza da azkian mm-hmm. azparne aldean ezaguna zela... Hori da, bai, xokoko... Xoribit kantatzeko... Hori da, toki, tokiko... Tokikoa. Kantarien artean eta behar, behar ba, emazte bakarretaik bat, mhm. publikoan edo plazan agertzen zen horietaik. Mm Eta, eta hori justu, eh, koma, zure, lehen galderari eh, jardesteko, eh, Mikel Laboaren, eh, zera, nik beti pentsatu dut, eh, naiz eta ikerlari batek antzia dut bere izena baina, tesia bat egin zuen Mikel Laboari buruz, eta iturriak amaiten, berak amaiten zituen lehen, eh, ez doka mairuko lehen kantarien, iturriak liburuak zirela eh, donostia horien, Nik entzun eta halere uh, eh, Simunaren lehen grabaketak, txamaita dituzu Mikel Laboa eta pres, partikulaski Mikel Laboaren lehen diskoetan agertzen diren kantu handena bat, Simunaren iturri horietan dira, ze, sinaugia, <laughs> ez, hala, kantu herrikoiak, eni duitzen zaut entzun dituela, gara jortan, Simunaren fenkasik isegur da, gaina entzun dituztela denek, eta berak berriz hartu dituela eh, kantutegi hortaik, eh, Simon Aranen grabaketetatik inspiratu dela, bere lehen kantone egiteko. Hmm. Eta Eta prezeski, izan girelaik uh, Maria uh, eh, Asunen, ez Maria Asunen gaiten dio, Asunen ikusten egan, ento batean egan gandanko, ah, me bai, me, ringerri da, azuek torten ziste, behinen duela somit, duela, ez duela somit urte, etorri zen kantari gazte bat, ere guri eskatzera, eta uh, gauza bera nahi zuen jakin piskat, eta... Eta inenken kantari gazte bat, norote da zure atzetik ari dena, hola gu bezala, eta ai gazte antziaud bere izena eta pasatzen ditugu eta astemen gira bon gazte eta ik uh, eh, eh, ez dakit eh, bai. belaunaldiz belaunaldiz ez ez ez bai, peti ez dut txik gaiten ez dakit patxisa ez berba olako hm. ez ez ez uh, gero uh, ez dakit norre txomin hartola edo <clears throat> pastu giren ez roper odurika ez bat ere ez ah, ez zautel du tenu bof Mikel Laboa ah ah bai Ba, hori berba, bai? Eta <laughs> azkenean, eh, azkenean oartu gira iduriz, eh, Mikel Lauak entxatu zuela bere kontaktatzen zen, eta lazakien txaura histori hori, eta ez zitziola kasurik, ez ah, bai, bai, kasurik egin ere, beretzat gazte bat zen, eh, Mikel Lauak ena zuela edo, bera baino gaztio, eta <laughs> ah, beraz ustut. Non baita lortu dugu, Mikel Lauak lortu etzuen. Ara, topaketa bat. Te, lortu duzien, bera untxa, gore jmenak. Untxa, asun xuribit, beraz... Asun eh, right, guai ditzen ah, dira, eskondua. Right. Asun xuribit, right. Bon, bera untxa bere... Bera ipamena egiteko zen ere, olako kantari eta... Bai, zenta, azkenian, diska, aurrekin egin gula, diska hori, banakien bizirik zela, eta nahiko nuen eh, ikastula eraman, eta aurrek ikus dezaten, mindik kantu batek, ze zaiten alduen, hala, e, e, e, e, e, e, e, e, e, bere, hegitik herritik, zenta herrian kantatzen zen, mm. kantu bat zen, oi pelio pelio, gara jartan, oa izpadu fama biziki ona ere bere tekstua eta mm. ideiarekin menen. Eta hortik eh, Mikel Laborat, Mikel nola gurri eraman uh, daukun eta nola guk berriz ikastolarat eta beraz eh, kate hori, eta nahi nien erakutsite, ezkenean kate astapenekoa kasik, efen guretzat astapenekoa hor da zuen herrian bizida eta Bien, ez nuen uh, lortu, beraz, nuen baita, ipamena bedal egitea. Ebe untsa, uh, oi peio peio, kantua, Francis Bidart, minisker, izan Bai, zuri, ez dertio.